Ah, Gustavo! Ô, oh, Gustavo! Ô, oh, Gustavo! Aê, meu! Porra! Dá um salve na novinha, mano! Dá um salve na do cu! Ô, oh, do cu! Ô, do cu! Ô, do rabo grande! Aê, ô, do cu grande! Ô, novinha do cu! Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado. Tá, tá porra, viado. Mal nossa, ah, truta, mó bogão da porra, truta. Tamanho tá de citoba, truta. Tá malanço, ah, tá maluco? Tá maluco um rabo desde daí? Eu entro aí me, me vou morar aí dentro. <laughs> tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Esconde, esconde, esconde. Tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá. Foi quem mandou tuba furar, o lançado ele foi quem mandou você fumar. O back do tropeço, caiu na pica, oi Kika, oi quica, oi tropeço, caiu na pica, oi quica, oi quica, oi tropeço, caiu na pica, oi quica. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, sentando, sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano. Gustavo novamente. Tô tipo Black Man, tu não se escolhe. Tô tipo Black Man, tu não se escolhe. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papá papá, nós papá teu bumbum, nós papá papá. Nós papá teu bombom, nós papá ah, papá. Ah, ah. Nós papá teu bombom, nós papá papá. É, é. Foi quem mandou tu baforar. O lançado ele foi quem mandou você fumar. O back do. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, Kika, oi, Kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, Kika, oi, Kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, Kika sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, sentando, sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano. É o Gustavo novamente. Uh, uh,